Шести дел Капетанот Силва. 28 глава во непријателскиот логор. При светлината на факелот, чии зраци нееднакво паѓаа по внатрешноста на бараката, сватив дека ми се обистинија најцрните предчувства. Гусарите ја грабнале зградата и прехранбените продукти. Тука имаше шишиња, конјак и какао и порано свинско месо и леп, но ме спопадна ужасен страв кога видов дека од заробениците немаше ни трага – Помислив дека мора да настрадале и срце ме заболе што не бев со нив заедно да умреме. Тука имаше се насе шест гусари, другите загинале. Пет ми настоеа бабуњосани разбудени од првиот сон и надуени од пиење. Шестиот лежеше подпрен на лактот, беше мртовечки блед со крвав завој околу главата, што јасно зборуваше дека скоро бил ранет и само што бил превиен. Се сеќавам на оној гусар кој беше ранет во големиот напад и кој избега во шумата и бев уверен дека е овој токму тој. Папагалот стоеше на рамото на Силва и со клунот си чистеше, си ги чистеше своите пердуви. Силва ми изгледаше нешто поблет и постар од обично. На себе се уште ги имаше оние убави алишта во кои доаѓаше кај нас на преговори, но сега беа износени, измачкани со глина и на многу места искинати. Значи, рече, еве ни го Джим Хоукинс, другари. Сврати малку кај нас, а? Тоа ти е, братко, пријателско внимание. Зборувајќи така, седна на буренцето со бренди и почна да го полни лулето. Принеси ми го тој факел, Дик, рече и откако го запали лулето. Добро е, момче, додаде и продолжи. Закачи го во оној куп дрва. Вие другите ослободете се, нема потреба да стоите пред господинот Хоукинс – Сигурен сум дека ќе ви ја прости таа слобода. И така Джим, рече, набивајки го тутунот во лулето, дојде и му направи пријатно изненадување на кутриот стар Джон. Кога првпат те видов, забележав дека си бистро момче, но ова на вистина преминува се. На сето ова, како што предпоставувате, не одговарав. Ме ставија пред зид и тука стоев и гледав право во Силва. На изглед се надевам доста храбро, но со очајност во душата. Силва многу прибрано повлече уште два-три пати од лулето и продолжи. Еве, Джим, кога си веќе овде, ќе ти кажам нешто. Од секогаш ми беше симпатичен, беше така бидејќи си храбар момчак. Вистинска моја слика кога бев млад и убав. Од секогаш сакав да ни придеш да го добиеш својот дел или да умреш како витес ако затреба, а сега петле мое, ти се дава таа прилика. Капетанот Смолет е добар поморец, што секогаш го признавам, но бара дисциплина. Должноста е должност, вели тој и во право е. Подобро е да се чуваш подалеку од него. Самиот доктор е сосема против тебе. Неблагодарно суштество, рече. Накратко, работата се состои во ова. Не можеш да се вратиш кај нив бидејќи не би те примиле, а ако немаш намера сам да представуваш трета бродска група, а ти свртувам внимание дека би се чувствувал многу осамен, ќе мораш да ми придеш мене. До овде одеше секако што треба. Моите пријатели значи се живи и макар што делумно поверував на приказната на Силва дека се лутеле што сум ги напуштил, сепак чувствував помала потиштеност, а многу повеќе олеснување. Нема да истакнувам дека си во наши раце како што гледаш, продолжи Силва. Јас сум за спогодба. Знам од искуство дека заканата не води на добро. Ако службата ти се допаѓа, тогаш ќе ја прифатиш, ако не, Джим се разбира, слободен си тоа да го кажеш. Нема кај мене сила, другар, само слободно кажи што мислиш. И ако било кој морнар ти даде подобра понуда, проклет нека бидам. Треба ли значи да одговарам? Прашав со треперлив глас. Чувствам дека целиот овој говор е проткаен со закана, со смрт што ми висеше над главата, така што образите ми гореа, срцето во градите силно ми чукаше. Никој момче не те принудува, Размисли. Овде другар не смее глава да те заболи и самиот гледаш како времето пријатно ни минува во твое друштво. Значи, почнав малку охрабрен, ако треба да се решам, со право барам предходно да ми се каже што се случило, зошто сте вие овде и каде се моите. Што се случило? повтори еден од гусарите со длабок глас. Тоа ти е приближно, кажи ми да ти кажам. Ти подобро молчи додека не ти се обратам, се врекна Силва на него. А тогаш, со предходниот милозлив тон ми одговори. Вчера рано наутро дојде кај нас во логорот Леисви со бело знаме и рече дека некој не предал и отпловил заедно со бродот. Може би некој од нас сме се напиле, та така сме се заборавиле. Не можам да речам дека не беше така. Во секој случај, не обрнувавме внимание на бродот. Тогаш се разбира погледнавме и гледај по ѓаволите од бродот немаше ни трага. Не знам што изгледаше поглупаво, дали тоа што ни се случи или изразот на лицата на овие мои будали додека се джареа во правец на морето. Значи, како би било ние двајцата за нешто да се спогодиме, продолжи докторот. Така преговараме и како што гледаш, ние преидовме ваму и ја добивме храната, бренди, зградата и дрвата што така убаво сте ги исекле полн брод, како што би можело да се рече. Тие, меѓутоа, некаде заминаа, врска немам каде. Овде повлече неколку пати од лулето, а потоа продолжи. За да не помислиш дека и ти си дел од тој договор, ова се неговите последни зборови. Колку мина заминувате? Прашав. Четворица, рече. Четворица од кој еден е ранет, што се однесува до на детиште, не знам каде е, ниту пак многу ми е грижа, поѓаволите со него. Тоа беа неговите зборови. Дали е тоа се, прашав. Тоа е се што треба да знаеш, синко, одговори Силва. А сега треба да решам? Секако ќе треба да решиш на која страна ќе се определиш. Значи, реков, не сум толку будала да не знам што да правам. По најлош случај, малку ме интересира што ќе се случи. Од кога тргнавме заедно напад, видов дека многу мина ги изгубија своите животи, но би сакал нешто да ви кажам. Проложив сосема возбуден и тоа прво – дека сте во очајна положба, без брод, без богатство и речиси без луѓе. Сите мостови зад вас се урнати. Ако баш сакате да дознаете кој го направил тоа, ќе ви кажам дека сум тоа лично јас. Бев во бурето со јаболка онаа вечер кога го видовме копното и те слушнав тебе, Џон, тебе, Џонсон и Хенс, кој сега лежи на морското дно, и го повторив секој ваш збор по неколку минути пред големопоседникот, докторот и капетанот. Што се однесува меѓутоа до бродот, јас му го пресеков јажето од котвата, губив човекот што таму го оставивте и ја одведов Хиспањола таму каде што ни еден од вас никогаш нема да ја пронајде. Се е на моја страна. Сите конци се во мој раце од самиот почеток и од вас се плашам толку колку од една обична мува. Убите ме или поштедете ми го животот, но ќе ви кажам уште ова и ни збор повеќе. Ако ми го поштедите животот, што било било, А кога пред судот ќе одговарате за гусарење, ќе направам се што можам да ве спасам. Сега вие решете. Убите уште еден и влошете ја својата положба или оставете ме жив и задржете на тој начин еден сведок што ќе ве спаси од бесилка. Тука запрев, бидејќи право да ви кажам, веќе го бев изгубил здивот, а за големо чудо никој не се ни помрдна. Се звереа во мене како стадо овци и додека и натаму дзуреа продолжив. Значи, господине Силва, верувам дека сте најдобар од сите овде и ако дојде до најлошото, бидете љубезни да му кажете на докторот како сум се понесол. Кога го имам тоа наум, рече Силва со така чуден нагласок што никако не бев начисто дали на таа молба се посмеваше или пак беше допрен од мојата храброст. На тоа јас нешто ќе додадам, викна морнарот со црвено лице. Се викаше Морган, а првпат го видов во крчмата на долгиот Џон на брегот во Бристол, Тој го препозна и црниот пес. Да, вистина е, рече готвачот. Јас ке ви свртам внимание уште на нешто. Ова исто момче не измами со преправената мапа на Били Бонс, земајки се предвид, совршено е со Джими Хоукинс. Тогаш, еве му, викна псоеки Морган. Притоа скокна како младич и го извади ножот. Застани таму, викна Силва. Кој си ти? Том Морган? Мислиш дека Си ти овде капетан? Жими Вера, ке те научам на памет. Внимавај што правиш, инаку ќе заминеш по патот по кој замина, м, заминаа многумина пред тебе за овие последни 30 години, од првиот до последниот. Некој на бесилка, некој на штици, а сите заедно в море како храна за рибите. Биди уверен, Том Морган, ни еден човек не ми застанал напад, а да го дочекал утрото. Морган застана, но другите потајно промрморија. Том има право, рече еден. Доста еден веќе ме злоставуваше, додаде друг. Поарно ќе се обесам по гјаволите Џон Силва, отколку што ќе дозволам да ми се натресуваш. Да не сака некој од вас джентламените да ги расчисти сметките со мене, загрме Силва, наведнувајќи се сосема на буренцето и држејќи го и натаму лулето кое му чадеше во десната рака. Кажете ми се што ви е на срцето, верувам не сте неми. Оне што бара и добива. Дали сум живеал сите овие години за да му дозволам на еден кучкин син, на еден голтар, сега на крајот да ми ја урне куќата над глава? Познато ви е што се прави во такви случаи. Колку што ми е познато, сите вие сте гусари. Значи, ве чекам. Оној кој смее нека извлече сабијата, а јас ке се потрудам и покрај оваа патерица пред да ми се угасне лулето да му ја прегледам утробата. Никој не мрдна, молчаа како трупје. Такви сте вие, зар не, додаде Силва, ставајќи го одново лулето в уста. Убаво ми изгледате, просто човек да ве слика. Со вас не вреди да се бориш, но кога веќе добро разбирате англиски, ќе ви кажам дека јас сум овде избран капетан – Да, јас сум капетан, бидејќи сум подобар од вас за цела морска милја. Не сакате да се борите како што би се очекувало од вистински гусари. Е, па тогаш ќе слушате. Бидете во тоа уверени. Ова момче ми се допаѓа и никогаш подобро од него досега не сум сретнал. Тој всушност е повеќе од човек од сите вас, глувци. Еве овде. И ви го велам ова, би сакал да го видам оној кој само би го чепнал. Запомнете добро. По ова се беше мирно за подолго време. Јас стоев крај самиот зид и чувствував дека срцето ми чука во градите како чека, но сега видов зрак надеж. Силва се подпре над зидот со скрстени раце, со лулето во аголот на устата и седеше така мирен како да е в црква. Сепак, очите немо му играа, следејќи го секое движење на своите бунтовни момчиња. Меѓутоа, тие постепено се повлекоа во најодалечениот агол на бараката и до мене допираше само нивното тивко дошепнување. Еден по еден ја подкреваа главата, а црвената светлина од факелот им го осветлуваше нервозното лице. Во нивните погледи не паѓаа на мене, туку на Силва. Изгледа дека имате доста работи да ми кажете, забележа Силва, плукнувајќи далеку. Договорете се добро и кажете ми или задржете го тоа што сте се договориле за себе. Извинете, одврати еден од нив. Мошне сте слободни во толкувањето на правилата кога сами управувате. Добро би било да поведете сметка и за другите. Овој екипаж е незадоволен, не може со него така да се постапува. Тој има право како и другите момчиња да бидам слободен толку да кажа. А според вашите собствени правила, мислам можеме слободно да се договараме. Ке извините, иако за сега ве признаваме за капетан, бараме да го искористите правото надвор да се договориме. Поздравувајќи по правилата како вистински морнар, овој долгонок човек ладнокрвно супати кон вратата и исчезна зад куќата. Другите, еден по друг, го следеа неговиот пример. При поминувањето секој од нив поздравуваше, додавајќи по некој извинување како според правилата или совет на екипажот како што рече Морган. И така со една или друга забелешка сите излегоа, оставајќи ме мене и Силва сами со факелот. Долгиот Џон веднаш го испразнил лулето. Сега внимавај добро, Джим, рече мирно со шепот. Ти веќе се наоѓаш на прагот на смртта и што е уште полошо, не би поминал без мачење. Тие ќе ме симнат од позицијата што имам, но запамети, јас сум со тебе. Било во вода, било во оган. Не ми беше тоа намера се додека не одговори, па и тогаш ми беше криво се да изгубам, па уште и да се согласувам на некое спогодување. Но гледам дека ти си исправен момчак. Си реков, подпри се на Хоукинс, Джон, а Хоукинс ке се подпре на тебе. Ти си неговиот последен адут, а бога ми Джон и тој твој. Рамо до рамо, реков, и го спаси својот сведок, а тој ќе те спаси од бесилка. Почнав да разбирам што сакаше како низ магла, Сакате да кажете дека е се изгубено? Прашав. Дажи ми вера, одговори. Бродот го нема, нема ни живот. Така можат работите да се толкуваат. Штом видов дека во заливот ја нема Хиспањола, Джим попуштив, иако инаку сум издржлив. То се однесува до оние и нивното советување, сите тие се вистински будалетинки и кукавици. Ке те спасам од нив доколку можам, но внимавај, Джим, Мило за драго, ти ќе го спасиш долгиот Џон од бесилка. Бев простов чудовиден. Ми изгледаше неверојатно тоа што го бара, така скришно тој искусен гусар, нивниот испробан водач. Ке направам секако се што можам, реков. Значи се договоривме, викна долгиот Џон. Горци појаволите, сега ми се дава прилика. Тој докуцка до факелот кој се уште стоеше закачен меѓу цепениците и одново го запали лулето. Мораш да бидеш начисто, Джим. На рамената ми е главата и тоа каква. Сега сум на страната на големо поседникот. Знам дека Брудо си го скрил на сигурно место. Како си го извел тоа не знам, но секако е добро сместен. Хенц Обрајан мора да биде пијани. Никогаш многу не сум ни им верувал, сега запамти. Нема да поставувам прашања, но ни мене да не ми се поставуваат. Знам дека играта е изгубена, а во тоа сум сигурен, а можам да оценам дека си ти чесен. А, таква младост, ти и ја заедно би можеле чуда да правиме. Во тој момент притори малку конјак од шишето во својата матарка. Сакаш ли да пивнеш, другар, праша. А кога јас одбив, па јас ке се напијам капка две джим, рече. Потребна ми е некоја голтка, бидејќи ке стане крш, Кога веќе споменувам непријатни работи, зошто докторот ми ја даде она мапа на островот Джим? Здогледувајќи ја мојата вчудоновиденост, мора да дошол до заклучок дека за тоа немам поим, та веднаш продолжи. Да, ми ја предаде и нема сомнение, тука нешто се крие. Мора да постои некој ѓавол на добро или на зло. Конјакот одново му заклокотен из грлото, сега готов да го дочека и најлошото. Глава 29 повторно црн знак. Бидејќи од кога гусарите се оддалечија заради советување, помина известно време. Еден од нив повторно се појави и повторувајќи го пропишаниот поздрав на малку со подсмев, замоли за неколку минути да му го позајмиме факелот. Силва му одговори дека може да го земе и пратеникот се повлече оставајќи не нас двајцата во целосен мрак. Ветрот почна да дува, Джим, рече Силва, кој сега ми се обраќаше со сосема пријателски тон. Веќе не можев да издржам во неизвестност, а отидов до првата пушкарница низ која можев да ги видам. Гламните од големиот оган беа одамна изгорени и сега низ пепелот даваа само слаба и мрачна светлост, а ми беше јасно зошто заговорниците го бараа факелот. Сите заедно се наоѓаа на удолницата на половина пат до оградата од коле. Еден го држеше факел, додека друг клечеше во средината, се чивото од ножот што го држеше в раце се прелеваше блескајки час од пламенот на факелот, час од месечевата светлина. Другите наведнати нешто внимателно ја следеа работата на овој другиот. Можеше да се разпознае дека овој, освен ножот, во раката држеше и некоја книга. Додека размислував од каде могло да се најде такво нешто кај нив, оној кој дотогаш клечеше на Клечеше стана и целата група заедно се упати кон нас. Еве доаѓаат реков и брзо се вратив на своето место, сметајќи дека би било навреда за моето достоинство доколку би забележале дека сум ги гледал. Ако, ако, момче, остави ги, само нека дојдат, рече весело Силва. Се уште јас имам неиспукан куршум во резерва. Вратата се отвори и тие четворицата еден до друг истуркаа еден напред. Во секоја друга прилика би ми било смешно да гледам како човекот полека се приближува, колебајки се при секој чекор додека десната рака со затворена дланка му беше испружена напред. Но овој пат не ми беше до тоа. Издолжи го чекорот, момче, издолжи го, викна Силва. Нема да те каснам, врачи ми го тоа што го држиш глупавко. Мене барем познати ми се правилата, не напаѓам јас на пратеник. Похрабрен од тие зборови, гусарот прииде послободно и предавајки му на Силва нешто од ланката, брзо се повлече кон своите другари. Долгиот Џон фрли поглед на оно што го прими. Црн знак, помислив дека е тоа. Каде ли само сте се сте добиле хартија? О, гледај, сега внимавајте, ова не носи среќа. Значи се искинале лис од светото писмо, на кој будала му паднало на ум да ја кине Библијата. Ете, рече Морган, ете, што реков, нели реков дека тоа не води на добро? Впрочем, тоа прашање сте го решиле заедно, упадна Силва. Мислам дека за тоа сите ќе страдате. Кој ли тоа жолтоклунец има Библија? Дик, рече еден. Значи, Дик, тогаш нека се помоли на Бога. Секако, убавите денови на Дик поминале, бидете сигурни во тоа. Но долгиот со жолти очи овде го прекина. Оставија таа приказна Джон Силва, рече. Овој екипаж ти предаде црн знак после подробното советување, онака како што е пропишано. Свртија хартијата на другата страна како што побараа правилата и види што пишува таму. Тогаш можеш да зборуваш. Благодарам, Джордж, одговори Силва. Од секогаш без двоумење се минувал на работата, а правилата ги знаеш на памет, што ми е баш мило. Значи, што ли пишува да видиме? Аха, симнат, Тоа е значи, напишано многу внимателно, би можел да се заколнам, речи си како печатено. И тоа со твојот ракопис, Джордж, се гледа дека во некоја рака си го презел раководството на екипажот. Не би се чудел ако станеш и капетан. Подај го те молам повторно тој факел, ова луля некако не сака да ми гори. Ајде сега, рече Джордж, овој екипаж не можеш веќе да го насамаруваш. Ти си чудак на свој начин, но сега веќе твоето помина и би можел да се симнеш од тоа буре и да помогнеш да избираме. Ми се чини дека ти рече оти ги знаеш правилата. Впрочем, ако не ги знаеш, јас ке ти кажам. Јас останувам овде и чекам. И не заборавај, се уште сум ваш капетан, се додека не ги изнесете забелешките на кои треба да одговорам. Во меѓувреме, вашиот црн знак не вреди баш ништо. После тоа е ќе видиме. О, почна Джордж, изгледа дека не ти е се јасно. Ние сме сите исправни и ќе гледаме да оди секако што треба. Прво ти направи збрка од овој наш потфат. Би морал човек да е глупав за тоа да не го признае. Второ, го пушти непријателот да се извлече од оваа стапица за ништо. Зошто сакаа да си одат? Не знам, но беше јасно дека како ден дека тоа беше нивна желба. Трето, не дозволи да ги нападнеме во мочуриштата. О, гледаме, ние сила малку подалеку од колку што мислиш ти. Сакаш да дојдеш до богатството без нас. Ете, тука лежи зајакот. А четврто, еве ова момче, дали е тоа се? праша мирно Силва. И доволно, одврати Джордж. Сите треба да висиме и да се печеме на сонце, а се заради тебе. Значи, внимавајте сега. Ке ви одговорам на обвинувањата точка по точка. Велите дека сум направил збрка од потфатот, така ли? Добро. Сите вие знаевте што сакав јас, а на сите ви е познато дека уште оваа ноќ би биле на Хиспањола, сите живи и здрави со доволно храна и натоварено богатство, да беше тоа сторено. Значи, кој ме спречува? Кој му стои на патот на законитиот капетан? Кој врачува црн знак овде на островот и ја почнува оваа игра? На вистина убава игра, сите сме во неа, а се нешто ми мириса на бесилка во градот Лондон. Баш така. А кој е виновен за тоа? Гледате и сами, Андерсон Хенс и ти Джордж Мери. А единствено ти преостана од екипажот кој насекаде го вовлекуваше својот нос. А ти имаш крабзост да полагаш право на моето капетанско место. Ти кој сите нас не закопа по гјаволите, па тоа ја преминува секоја мерка. Силва запреа по изразот на лицето на Джорджи и на неговите другари, се гледаше дека не ги трошеше напразно своите зборови. Тоа ви е одговор на првата точка, викна обвинетиот, бришејки ја потта од челото, бидејќи зборуваше со таква силина што се тресеше целата куќа. Жими честа просто ме мрзи да зборувам, бидејќи вие ниту нешто разбирате, ниту запаметувате, и само се чудам како мајките можеле да ве пуштат на море. Само погледнете и вие сте ми некои джентламени на среќата. Би било подобро да сте останале дома да вечуваат мајките. Ајде, Џон, рече Морган, одговори на другите точки. А, другари, одговори Џон, ги има доста, зар не? Велите дека било направена збрка од посватот. О, Жими вера, само кога би можеле да сватите колкава збрка би се освестиле – Така сме близко до бесилката што уште сега ми се кочи вратот кога ќе помислам на тоа. Мора да сте ги виделе тие луѓе како висат на синџери додека околу нив облетуваат птици, а морнарите се обидуваат да ги заборават минувајки напад. Кој оној ќе праша некој? Тој? Па тоа е Џон Силва. Добро го познавав, ќе речеат другите, а додека тие се оделечуваат кон брегот, звечкањето на синџирите полека исчезнуваа. Значи приближно до тука сме дојдени секој мајчин син од нас, а се благодарејќи му нему на Андерсон и Хенс и на вам другите на проклетите будали што не ги сваќате работите. А ако сакате да ви кажам нешто за четвртото прашање, за ова момче ќе ви кажам зашто да не. Мајка му стара ќе ви кажам со најголемо задоволство. Зарем тој не е заложник, треба ли како таков да го изгубиме? Не, никако. Може да ни послужи како нишка за која треба да се држиме и тоа не мора да ве чуди. Да го убијам ова момче? Не погјаволите, Силва тоа нема да го стори другари. Тој се уште може да не спаси. Што е со третата точка? Би имало многу да се зборува за тоа прашање. Може би вие не држите особено до тоа што секој ден ве посетува вистински доктор, а ти Джон со рана на главата или ти Джордж Мери кој што се тресеш од грозница, пред неполни 6 часа и чии очи се уште се жолти како кора од лимон. Може би не ви е познато ни тоа дека друг брод треба да стигне во случај овој навреме да не се врати. Но ке стигне, и тоа скоро. Ке видиме тогаш кој ќе се радува што држиме заложник, што се однесува до точката број 2 и зошто сум ги пуштил одовде. Па вие речи си на колена ме молевте да се спогодиме – Бевте ги изгубиле нервите и присуството на духот, би поумреле од глад да не го сторев тоа, но сето тоа е ситница. Еве гледајте зошто. Затоа. И тој фрли на подот некој стар лист хартија кој веднаш го препознав. Токму онаа мапа со три црвени крвчиња на пожолтен пергамент, што бев ја нашол завиткана со восочна хартија на дното од капетановиот сандак. Просто не можев да сватам зошто докторот му ја дал. Но доколку појавата на мапата беше необјаснива за мене, кај гусарите предизвика вистинска вчудоневиденост. Сите скокнаа на неа како мачка на глушец. Требаше да се види како ја дрпа еден од раката на друг. А според пцовките и веселите извици со кои беше проследено нивното испитување, би помислиле не само што се дофаќаа до суво злато, туку веќе го натовариле на брод и дека се негде на безбедно место, на морската шир. Да, рече еден, ова е вистинската флинтова мапа. ММДФ со запирка и со ова клунче од оздола, така секогаш се подпишуваше. Ова е одлична работа, рече Джордж, но како да го скриеме богатството кога немаме брод? Силва одеднаш стана и подпирајќи се со раката на зидот викна. За памети, ако слушнам само уште еден збор со тие твои глупости, ке мораш да ми излезеш на Мегдан. Како? Па јас би сакал тоа да знам, би требало ти тоа да ми го кажеш, ти и другите кои сте виновни за исчезнувањето на бродот, бидејќи бевте пијани како земја. Но се разбира, ти не можеш да ми одговориш зашто освен слама немаш ништо друго во главата. Но внимавај како ми се обрекеш и ќе внимаваш во иднина. Джордж Мери, запомни што ти зборувам. Тука имаш право, рече стариот Морган. Право, сигурно дека имам, рече готвачот Вие го изгубивте бродот, а јас го најдов богатството. Кој е тогаш повешт и подобар? А сега по гјаволите самиот поднесувам оставка. Изберете го за капетан кого сакате и јас завршив со тоа. Силва, почна да викаат, за секогаш долгиот Џон, ти си наш капетан. Значи, така сега ми црцорите, рече готвачот. Па Џорџ ми се чини дека ќе мораш да почекаш некоја друга прилика, пријателу. Среќа за тебе што не сум ни малку осветолюбив. Но таков сум од секогаш, а сега, другари, што ќе правиме со овој црн знак? Изгледа дека нема повеќе вредност, зар не? Ми се чини дека се се сведе на тоа дека Дик ја предизвикува својата среќа кинејќи ја Библијата. Сепак можа мирно да ја бакнам, зар не? Се одзва Дик кој се чувствуваше многу непријатно, помислувајќи дека навлекол проклетство на себе. Свето писмо со искинат лист, одврати подсмешливо Силва. Свршено е со него, Тоа сега ти вреди колку избирка балади. Зарем баш така извика Дик со повесел глас. Тогаш сметам ни тоа не е лошо да се има. Држи Джим, еве, една редкост за тебе, рече Силва и ми го фрли мене парченцето хартија искинато од Библијата. Имаше округла форма со големина на джебен часовник. Едната страна му беше чиста бидејќи беше исечена од последниот лист, а на другата се наоѓаа стих 2 од Откровението – Меѓу другите, најупадливи беа овие зборови – надвор, сепците и убиците. Печатената страна беше измачкана со јаглен што веќе почна да се вади, валкајки ми ги прстите додека на другата исто така испишена со јаглен се ногеше само еден збор симнат. Оваа редкост токму сега се наоѓа пред мене, но од сето што беше некогаш на неа имаше останата само една темна линија, како кога некој би повлекол со ногт по хартијата. Со ова, Настаните тој ден завршија та наскоро потоа, од кога секој го на шишето рум си легнавме. Предходно, за на некој начин да му се одмазди на Джордж Силва му нареди да чува стража и му се закани со смрт ако се случи да се покаже неверен. Долго лежев сосема буден, а бога ми имав и оправдана причина за тоа. Мислев на човекот кого исто тој ден го убив на мојата несигурна положба, а над се на опасноста и опасната игра со која Силва беше сега зафатен. Со едната рака ги држи бунтовниците на Собир, а со другата со сите средства можни и неможни да го спроведе својот план во дело и да го спаси бедниот живот. Меѓутоа, тој лично спиеше како труп и гласно грчеше. Сушност, иако беше толку расипан, срцето ми се стегаше за него додека размислував на опасностите на кои беше изложен и на грозната бесилка што го очекуваше. Глава 30 на чесен збор. Ме разбуди звонлив срдечен глас што доаѓаше од падините на шумата. Сушно сите ги вознемири, дури и стражарот кога го видов како се обидува да си дојде при себе од сонот во кој беше паднал подпрен на вратата. Барако, еј, викаше, овде докторот. И се појави докторот Лейсви. Иако се израдував на неговиот глас, радоста до никаде ми беше заматена. Нејасно се подсекјавав на својата непослушност и на незабележаното бегство а знаејќи каде се ме доведе тоа, во какво друштво и опасно се срамев да му погледнам во очи. Мора да станал пред разденување, бидејќи денот што туку настапуваше. И кога отрчав до пушкарницата, го видов како стои, како некогаш силва со нозете скриени од маглата. Вие, докторе, ви посакувам добро утро, викна Силва сосем расеан и блескајќи од задоволство. Се гледа дека сте свежи и дека сте пораниле, а се вели кој рано рани, две среќи граби. Джордж, размрдај се малку, синко мој, и помогни му на докторот Лейсви да се качи на палубата. Се оди како што треба, докторе, вашите пациенти сите бодри и весели. Тој продолжи во таа смисла, стојки на возвишението со пушката под пазувата на едната рака, додека со другата се подпираше над зидот на бараката, а тонот на однесувањето и изразот на неговото лице сосема подсетува на оној стариот Джон. Имаме исто така и едно убаво изненадување за вас, господине, продолжи. Тука е еден странец, нашиот нов самец и кираджија. Изгледа сосема здрав и весел, а спиеше како топ ви велам, сосема до стариот Џон еден до еден цела ноќ. За ова време докторот веќе имаше прескокнато оградата и му приоѓаше на готвачот. И јас забележав дека гласот му беше необично изменет кога праша. Белким не е Джим, Баш истиот оној Джим каков што од секогаш го знаеме, рече Силва. Докторот застана место, мака што не изговори ни збор и дури по неколку мига зачекори понатаму. Значи сепак рече најпосле, должноста пред задоволството како што вие Силва самиот би рекле. Ајде да ги прегледаме и да ги преврземе оние наши пациенти. Моментот потоа влезе во бараката и климнувајки ми со главата во знак на поздрав, приде кон работата да ги преврзе пациентите. Изгледаше смирено, иако знаеше дека животот меѓу овие подмолни ѓаволи му виси на конче. Ја вршеше својата работа како да се наоѓаше кај некој свој пациент во некое мирно семејство во Англија. Веројатно ваквото негово однесување имаше свое влијание кај гусарите бидејќи се однесуваа како ништо да не се случило, како да е тој се уште нивниот бродски лекар, а тие и понатаму верни и исправни морнари на бродот. Мора да се чувствуваш сосема добро, му рече на оној со исчукана глава. Ако некому беше животот во прашање, твојот сигурно беше. Сигурно черепот ти е тврд како карпа, а ти, Джордж, како се чувствуваш? Очигледно бојата на лицето не ти е најдобра. Гледај слезинката не ти е во ред. Го земаш ли оној лек? Му ги давате ли оние капки, момчиња? Му ги даваме, како не се разбира дека му ги даваме, одговори Морган. Видете, бидејќи сум сега гусарски лекар или подобро да се каже лекар на еден затвор што според моето сваќање повеќе одговара, рече докторот Лејсви, насмевнувајќи се љубезно. Должност ми е, ако ми се чини чест, да не изгубам ни еден човек кој му припаѓа на кралот Джордж и на бесилките. Никаквиците се погледнаа, но го голтна апчето без жалба. Дик не се чувствува добро, господине, рече еден од гусарите. Дојди слободно и покажи ми го јазикот, не се чувствуваш добро, не е ни чудно, јазикот ти е таков што и французите би се исплашиле од него. Ова е уште еден случај на треска. А, ете ти, рече Морган, тоа ти е казната што ја скина Библијата. Тоа ви е казна, како што рече Морган, што сте магариња, одврати докторот, и што немате доволно мозок во главата да го разликувате чистиот, свеж планински воздух од лошиот, влажен и болешлив – Многу е веројатно дека макар што тоа е само мое лично мислење, многу добро ќе платите пред да се ослободите од оваа маларија. Сакавте да логорувате кај мочуриштето, зар не? Сила многу ме чуди тоа од тебе. Секако оставаш впечаток на помалку будала од нив од сите наред. Но изгледа не располагаш со доволно познавање на здравствените услови и прописи. Значи, додаде од кога им ја одреди и им ја даде потребната доза лекови повеќе како на деца во некој интернат, отколку како на вистински убици, бунтовници и гусари. Значи, со тоа, за денес завршивме. А сега би сакал да зборувам со ова момче, ако ми дозволите. При тоа сосема попатно покажа со главата кон мене. Джордж Мери се ногеше кај вратата, обидувајќи се да го испука гадниот вкус На лекот што го испи, но по првите зборови на докторовиот предлог се сврте на петиците и возбудено врекна. Не, никако! И опцу! Силва удри со дланката по бурето. Мир! Загрме и погледна околу себе некој лав. Докторе, рече, веќе мислев на тоа, знаеки колку ви е нашиот гостин мил. Многу сме ви благодарни на трудот и на вниманието што ни го подарувате и како што гледате, ви веруваме – Момчињата земаат лек од вашите раци како да е рум. Мислам дека најдов решение што ќе ни одговара на сите нас. Хоукинс, ке ми го дадеш ли твојот чесен джентлменски збор? Јас мислам дека си млад джентлмен, иако си румов пораѓање, дека нема да побегнеш. Му ветев без предомислување. Тогаш, докторе, рече Силва, излезете и преминете ја оградата. Кога ќе бидете таму, јас ќе го доведам момчето таму. Мислам дека можете низ неа да разговарате. Збогу ми нашето почитување на големопоседникот и на капетанот Смолет. Експлозијата на незадоволство која избувна оној момент кога докторот излезе можеше да го запре само мрачниот поглед на Силва. Зборуваа дека игра дволична игра, дека се обидува да склучи мир сам за себе, дека ги жртвува интересите на своите другари и на оние кои загинале. Со еден збор да го прави всушност баш она што и го правил. Во секој случај ми изгледаше така очигледно што никако не можев да замислам како ќе му појде од рака да ги смири. Но тој беше два пати попаметен од секого од нив, ги наречуваше будали, глупци и со други поградни имиња што му паѓаа на памет. Им рече дека е потребно јас да зборувам со докторот и ми ја изнесе предноста што сега располагаат со вистинска мапа и им постави прашање дали сакаат да го раскинат договорот со докторот токму денес кога треба да тргнат по богатството. Не поѓаволите, викна. Ке го раскинеме договорот кога за тоа ќе дојде време. А до тогаш ке го чувам докторот како капка вода над ланката и ако биде потребно ке му ги лижам чевлите. Потоа им нареди да го запалат огнот и подпирајќи се со едната рака на својата патерица и со другата на моето рамо, ги остави збунети и смирени повеќе со неговата реч... речитост од колку со доказите. Полека момче рече, ке полетаат за миг на нас само ако забележат дека брзаме. Полека и си немарно чекоревме тогаш по песокот од зградата, каде што чекаше докторот, а кога се доближивме толку близко што можеше да не чуе, Силва застана. Немојте да го заборавите ова докторе, рече. А момчето ќе ви раскаже како му го спасив животот и заради тоа бев дури симнат. А вие знаете што можеше тоа да значи. Докторе, кога човек управува со брод, очекувајќи секој час бура, како што е случајот со мене, Кога се коцка и кога ја става последната пара во игра, може би не ке биде многу ако бара да му се каже еден утешен збор. Не смеете да заборавите дека сега не е во прашање само спогодбата. Таа исто така сега го опфаќа и животот на момчето. Ке кажете некој добар збор за мене, докторо, и ке ми дадете макар трошка надеж што ке ме одржува. Сега кога им сврте грб на своите другари и на куќата во која се наоѓаат тие, Силва стана сосем друг човек. Образите му беа пропаднати, а гласот му претреп, претре, претреперуваше. Никогаш не сум видел некого посериозно да мислел од него за тоа што зборуваше. Зошто Джон Белким не се плашиш? го праша докторот. Докторе, не сум кукавица. Не, далеко од тоа, ни толку. И тогаш го покажа малиот прст, а и дури да сум, тоа не би го покажал но искрено морам да признам, косата ми се крева кога ќе помислам на бесилката. Вие сте добар и чесен човек, подобар не сум имал прилика да видам. И не заборавајте ги моите добри дела, како што знам дека нема да ги заборавите лошите. А сега јас се повлекувам и ве оставам вас и Джим сами. А тоа исто така забележете го, бидејќи тоа сега овде многу значи, зар не? Кажувајќи го ова, тој толку се повлече што да не може да го слуша нашиот разговор, седна на една пенушка и почна да подсвиркува. Од време на време се завртуваше така што да не погледнуваше во мене и во докторот, де во своите бунтовни нерани мајковци кои што се движеа таму ваму по песокот, меѓу огнот околу кој се сновеа за да го подпалат и куќата од која изнесуваа свинско месо и леп за појадок. Значи Джим почна докторот тажно, тука стигна. Што си надробил, тоа и ќе си сркаш, мило мое момче. Бог ми е светок дека во своето срце не чувствам дека би можел да те прекорувам. Но сепак толку ќе ти речам, па било да ти е по волја или не. Кога капетанот Смолет беше здрав, ти не се осмели да не напуштиш. А кога лежеше ранет и не беше во состојба да те спречи, Жими Света Георгија беше просто кукавички. Морам да признам дека тогаш се расплакав – Докторе, реков, би можеле да ме поштедите, доволно самиот себе се, се прекорував. Животот секако ми виси на конец, а веќе би бил мртов да не застанеше силва на моја страна и да не ме спасеше. Верувајте, докторе, смртта можам да ја поднесам, можам скоро и да речам дека и сум ја заслужил, но се плашам од мачење, ако решат да ме мачат. Джим, ме прекина докторот со изменет глас. Джим, тоа не можам да го дозволам. Прескокни и бегај со мене. Докторе, дадов чесен збор. Знам, знам, викна. Овој пат ќе го заборавиме тоа. Го земам тоа на себе, сето заедно, нечесноста и срамот мој момче, но овде не можам да те оставам. Скокни, само еден скок и надвор си, па потоа ќе трчаме како срни. Не, одговорив. Знаете многу добро дека тоа ни самите ни би го направиле подадениот збор. Ни еден од вас, ни големо поседникот, ни капетанот, па нема ни јас. Силва ми поверува. Му дадов чесен збор и ќе се вратам назад. Но докторе, не ме оставивте да завршам. Ако почнат да ме мачат, би можело да се случи да им го откријам местото каде се наоѓа бродот. Бидејќи јас го скрив по некој среќен стек на околности, а нешто и со борбеност. И сега лежи во северното пристаниште на јужниот брег во вода само при полна плима, инако е целосно зануркан во песок. Нашиот едреник, извика возбудено докторот. Брзо му ги раскажа за своите доживувања кои тој мирно ги сослуша. Овде е замешан прстот на судбината, забележа кога завршив. Едно по едно, секој пат благодарейки ти тебе, главите ни остануваат на рамења и мислиш ли можеби дека не би би дозволиле твојата да ја изгубиш? Такво нешто не смееме да дозволиме, момче мое. Ти прв дозна за заговорот го најде Бен Ган најдоброто дело што воопшто никогаш си го сторил во животот или што ќе го сториш дури и да доживееш 90. Ох, кога веќе зборуваме за Бен Ган, тоа е Жими Јупитер, вистински ѓавол со човечки облик. Силва викна одеднаш, Силва, ќе ти дадам еден мал совет, продолжи додека готвачот ми ни приоѓаше. Да сум на твое место, не би брзал многу со потрагата по богатството. Зошто, господине? Јас го правам она што можам, а би сакал да го видам она што не би го правил тоа. Рече овој. Молам за извинување на својот и животот на момчето можам само така да ги спасам ако го барам богатството. Во тоа бидете уверени. Тогаш Силва забележа докторот ќе додадам уште нешто. Внимавај на писокот кога ќе го пронајдеш. Докторе, рече Силва, ако зборуваме како луѓе, тоа значи многу и воедно не значи ништо. Какви ви се намерите, зошто ја напуштивте бараката, зошто ми ја дадовте мапата, сето тоа за мене е тајна, зарем не? А сепак, се што баравте сторив со затворени очи, а за тоа не добив ни еден утешителен збор. Но ова сега ја преминува секоја граница. Ако не сакате отворено и јасно да ми кажете што ви значи ова, кажете ми барем да знам и понатаму нема да ве прашувам. Не, рече таинствено докторот – Немам право ништо повеќе да ти кажам. Гледаш Силва, тајната не ми припаѓа мене, инаку чесен збор ке ти ја обелоденев. Но одам понатаму, доколку можам, дури и повеќе. Знам ако не се лажам дека капетанот нема лесно да се согласи со ова. Прво ќе ти дадам малку надеж. Значи, Џон, ако двајцата ги извлечеме главите од оваа каша, од своја страна ќе направам се да те спасам. Се разбира, нема кривот да се заколнам. Лицето на Силва радосно се озари. Повеќе не би можеле да кажете, сигурен сум дури да сте ми и родена мајка, викна. Значи, тоа е првата одстапка, додаде докторот. Втората се состои во советот, држи го момчето постојано крај себе, а кога ќе ти затреба помош, викај. Одам таа помош да ти ја најдам, а тоа ќе ти докаже дека не зборувам на памет. Збогум, Джим. Потоа докторот се поздрави со мене преку оградата од колија, му книмна со главата на Силва и брзо завлезе во шумата. Глава 31 потрага по богатството флинтовата стрелка. Джим, рече Силва, кога останавме сами, јас го спасив твојот живот, но и ти си мој. Нема тоа да ти го заборавам. Забележав како докторот ти покажува дека да ја прескокнеш оградата и да бегаш. Ве гледав подоко. Секако дека ве гледав и видов баш како да слушам, како го одбиваш предлогот. Джим, треба да го бараме богатството и како што рече докторот таму да откриеме некоја тајна. Упатно речено, ова никако не ми се допаѓа. Запамти, мораме да се подпреме еден на друг како залепени близнаци за да си ги спасиме животите наспроти сите опасности и наспроти судбината. Токму тогаш, еден од гусарите ми викна дека појадокот е готов, та наскоро одалечени еден од друг седевме и јадевме печено месо со двопек. Огнот беше таков што и волби можело на него да се испече. Се чувствуваше таква жега што можеше да му се приде само од страна од каде што дуваше ветар, па дури од таму човек мораше да биде предпазлив. Таква иста расипничка постапка можеше да се забележи и при јадењето, бидејќи како што ми изгледаше беа испекле три пати повеќе месо од колку што можеше да се изеде. Еден од нив, смејќи се засипнато, го истори остатокот од чинијата во огнот кој што со ова Необично гориво уште повеќе се распламти. Никогаш не сум видел луѓе кои помалку мислат на следниот ден. Геслото им беше турај што повеќе. Не сметаат колку храна ќе им трае, ниту внимаваат дали нокниот стражар случајно спие и макар што имаа храбро за судири, на тоа набрзо забораваа. Се гледаше дека со е наполно неприкладни и неподготвени за нешто слично на подолго логорување. Дури и Силва, Додека седеше со капетанот Флинт на своето рамо, со ниједен збор не даде до знаење дека се растурджи. Ова многу ме изненади бидејќи денес ми изгледаше особено подмолно. Е, другари, им зборуваше, среќа е што го имате стариот Джон зад вас да мисли со овој кјуп. Го добив она што сакав, се разбира, тие го имаат бродот. Каде го чува, се уште не знам, но кога еднаш ќе го пронајдеме богатството, ќе мораме да се размрдаме и да го најдеме. А тогаш, Другари, мислам кога ќе го имаме едреникот враце ќе го водиме главниот збор. Зборуваше така со полна уста топла сланина. И ми ја враќаше надежда и самодовербата, мислам во исто време и себе си се храбреше. Што се однесува до нашиот заложник, продолжи, ова како што мислам јас му беше последен разговор со оние кои толку ги сака. Дознав се што ми треба и му благодарам на тоа – било поминало. Кога денеска ќе тргнеме во потрага по богатството, ќе го држам врзан, бидејќи, запомнете, треба да го чуваме како парче злато во случај да се случи нешто непредвидено. Кога еднаш ќе се добереме до богатството и до бродот и кога како весели другари ќе отпловиме на морската шир, тогаш зошто да не ќе разговараме со господинот Хоукин, се разбира дека ќе разговараме, а ќе му го дадеме и неговиот дел, сигурно за сета добрина што ни ја стори. Не беше ни чудо што момчињата сега беа убаво расположени. Меѓутоа јас се чувствував како убиен. Доколку планот што сега го изложи би се покажал како остварлив, Силва веќе навикнат на измами, не би се колебал многу да го промени. Имаше подпора во двата логора, но без двоумење порано би се решил за богатството и слободата со гусарите, отколку само за спасот без силката, на што најмногу можеше да се надева на нашата страна. Дури и кога работите би се развиле така што би морал да се држи до спогодбата склучена со докторот, какви ли се опасностите, па ќе видиме. Го замислував оној момент кога сомнението кај неговите следбеници ќе се претвори во неизвестност и кога ќе мораме да се бориме заради заштита на своите животи, тој сакат, а јас само дете против пет силни и сурови морнари. На овие две можности додаде тој сега и таинственото однесување на моите пријатели – Нивното неочекуване напуштање на оградената барака, необјаснивото предавање на мапата со точните податоци за пронаоѓањето на богатството или уште помалку разбирливата докторова последна опомена на Силва. Внимавај на писокот кога ќе го најдеш, па ќе разберете со каков апетит појадував и тргнав со гусарите по лов на богатството. Некој да не гледаше би видел многу чудни појави, сите во измачкани морнарски алишта, а сите освен мене вооружени до заби. Силва кој носеше два пиштоли, еден однапред, а друг одзади, имаше исто така и една голема крива сабја на појасот, а во секој джеп уште по еден помал пиштол. За неговиот чуден изглед да се дополни, на рамото му седеше капетанот Флинт, папагалот и непрекинато нешто нервозно зборуваше. Јас, врзан со канапче околу појасот, покорно чекорев по бродскиот готвач кој го држеше другиот крај на канапот да се ослободи рака де со силните заби. Се чувствував просто како некое маче кое го водат на панагюр. Другите беа натоварени со разни потреби, некои носеа казми и лопати, тоа беа најпотребните работи што ги донесоа од Хиспањола, додека другиот влечеа свинско месо, пексимит и ракија за попладневниот ручек. Како што се виде, сите артикли потекнуваа од нашето складиште во бараката, та дури и сега зборовите на Силва ми изгледаа сосема вистинити. Да не се здоговорил со докторот, тој и неговите луѓе би морале да живеат на вода и од она што би можело да се улови. Водата никогаш не одговараше на нивниот вкус, а морнарите само во редки случаи се добри лобиджи. Покрај сето тоа, кога толку оскудеваа во храна, постоеше мала веројатност дека имаат барут во изобилство. Значи, така опремени тргнавме, не изостана дури ни оној со скршената глава кој секако требаше да седи во сенка и искачувајќи се стигнавме до брегот каде што не чекаа два чуна. И на нив се чувствуваа трагите на нивното неконтролирано однесување и пијанство. Еден беше со скршено седиште, а и двата во очајна состојба, нечисти и полни со вода. Заради сигурност, ни еден не смееше да се остави, та поделувајќи се во две групи, влеговме во нив и веднаш запловивме. Додека пловевме, разговорот главно се водеше за податоците наведени во мапата – Црвеното крвче само по себе не можеше да им биде од голема полза, а податоците што се наоѓаа одзади како што ќе чуете, можеа да се толкуваат двосмислено. Може би се сеќавате дека тие гласеа. Високо дрво рамо на Дулбија спрема север ССИ. Костуров остров ИДЖИ со помош на И. 10 стапки. Високо дрво на рамо на Дублија спрема север ССИ. Токму пред нас пристаништето беше обкружено со една висорамнина, чија што височина би можела да изнесува 60 до 90 метри. Таа на север се допираше до јужната падина на избочаната дубија, а на југ одново се креваше и преминуваше во стрмен пуст крш наречен каменен јарбол. Висорамнината беше покриена со доста голем број борове од различна височина – Овде онде можеше да се види по некој бор или елка кои за цели 10 до 15 метри се издигаа над другите. Кое од овие дрвја требаше да биде баш на она високо дрво, на капетанот Флинт требаше да се одреди со помош на компас кога ќе се стигне на самото место. Меѓутоа, иако тоа беше единствениот исправен начин според кој мораше да се постапи, секој од гусарите веќе беше одбрал по едно дрво, уште пред да стигнеме на полпат. Единствено долгиот Џон не учествуваше во оваа забава и ги предупредуваше да не пребрзуваат додека не стигнат горе. Пловевме складно според упатствата на Силва и бидејќи поминавме долг пат без никаков замор и доста брзо се истоваравме кај вливот на втората рекичка, онаа што извираше некаде во шумата под самата Дулбија. тамо свртувајќи лево почнавме да се искачуваме од падината кон висорамнината. Во почетокот Тешката леплива земја и мочуручните растенија ни го забавуваа напредувањето, но малку по малку коскината стануваше се пострма и се поцврста под носете. Шумата добиваше поинаков изглед со дрвјата кои беа поголеми и кои растеа поправилно. Се приближувавме всушност до најубавиот дел од островот. На секаде околу нас имаше растурени и миризливи грмушки. Овде онде поминувавме покрај гасак од лешници, а гордите елки и борови не гледаа одозгора, додека се дишеше со свежина и со прекрасна мешавина од мириси. Покрај ова, чистиот свеж воздух проткаен со сончевите зраци што се пробиваа меѓу дрвјата им даваа совршено освежување на нашите нерви. Гусарите одеа распрснати секој за себе, викајки и прескокнувајќи по шумата, а на доста големо растојание со другите чекоревме Силва и јас. Ја се невозможено од канапот, а тој избивајќи со напор додека земјата се одронуваше под нозе. Од време на време морав да му помагам и да го придржувам за да не изгуби равнотежа и да не се истркала надолу. Така, одевме приближно еден километар додека оно што се наоѓаше на крајната лева страна почна возбудено да вика како од нешто да се исплаши. Постојано нешто се дереше така што побрзавме кон него. Белким не го нашол богатството, рече стариот Морган, кој што забрзано не одмина. Доаѓајќи ни од десната страна, тоа треба да е подалеко од тука. На вистина, кога стигнавме до него, дознавме дека е во прашање нешто сосема друго. По една висока елка, веќе доста зарастена во коров, лежеше човечки костур со уште некоја останата крпа од алиштата. Верувам дека на сите некои ладни трпки ни простурија по телото. Морнар беше, рече Джордж Мери, кој како похрабар од другите приде близко до него и ги разгледа оние крпи. Секако продолжи ова бил добар морнарски штоф. Несомнено рече Силва, многу веројатно, впрочем не очекуваше сигурно да пронедеш овде некој владика, но само погледнете во каква положба е, сосема неприродно. На вистина што малку подобро се загледавме, видовме дека зазема чудна положба – Освен незначителниот неред, веројатно од дело на птиците што тука се хранеле или на коровот што постепено се создаваше меѓу коските и околу нив, костурот лежеше наполно право. Нозете укажуваа на еден правец, една рака зафрлена над главата како да се обидуваше да плива, покажуваше точно спротивен правец. Нешто ми падна на памет, забележа Силва. Еве го компасот, а и неа и најистакнатата точка на Костуровиот остров, како стрчи како некој зап Обидете се и поставете го компасот долу овој костур. Тоа е исторено. Костурот покажуваше во правец на островот, а компасот можеше да се прочита и Дж И. И мислев дека така ќе биде, викна готвачот. Ова е всушност стрелка која го покажува правецот. Заправо таму е правецот кон поларната звезда и кон нашите златници. Но погјаволите просто целиот се наижувам кога ќе се сетам на стариот Флинт – Ова е сигурно една од неговите шеги. Тој и оние шестмина беа сами на овој остров. Сите ги уби, а овој го довлеко ловде и го поставил како компас дјаволски син. Погледнете колкави му се коските, а косата му е жолтеникава. Тоа мора да е Олардаис. Се сеќаваш на Олардаис, Том? Секако одговори Морган. Се сеќавам на него ми должеше пари и го понесе сосема на брегот мојот нож. Кога зборуваш за својот нож, рече еден, зошто го нема овде? Флинт не беше човек кој на луѓето би им ги претресувал джебовите, а на птиците не им е потребен. Жими вера, ама има во тоа вистина, викна Силва. Овде нема ни едно нешто, рече, ни паричка, ни тутун кесе, нешто овде не е во ред. Така изгледа, рече Силва, нешто како да не чини, а и не ми мириса на добро. Да е некој гјавол, Флинт жив, убаво, овде би се Убаво овде би си поминале. Шест мина беа, а ние сега сме шест мина. Од нив останаа само коските. Го видов мртов со своите очи, рече Морган. Били ме внесе, а тој лежеше со бакарни парички на очите. Мртов? Да, сигурно дека е мртов и под земја, рече оној со врзана глава. Но ако никогаш некој дух шетал по земјата, оној на Флинт би бил еден од нив. Поѓаволите баш имаш грозна, грозна смрт, тој Флинт. Да, да, додаде друг. Дережеше како пес, десе дереше барајки рума, потоа пак пееше. Петнаесетмина мина беше една од неговите песни другари, а право да ви кажам, од тогаш просто не можам да ја поднесам. Беше ужасна жега. Прозорецот е отворен, а до мене постојано допираше песната, иако смртта беше веќе во неговата соба. Ајде, ајде, рече Силва, оставете го тој разговор, умре и колку што знам овде не може да биде. Секако не го знам времето ни денот, во тоа бидете уверени. Не вреди за тоа многу да се мисли. Напред по дублони. На вистина тргнавме, но наспроти топлото сонце и денот полн светлина, гусарите веќе не се осмелуваа да одат распрскано, туку одеа еден до друг и меѓу себе се шепотеа. Стравот од мртвиот гусар им влезе в коски. Глава 32 потрга по богатството глас од шумата. Било заради стравот и непријатноста што човечкиот костур ги остави на нив, било за Силва и болните луѓе да се одморат, сите одвај го дочекаа одлагањето за известно време на понатамошната потрага, да поседнаа да се одморат штом стигнавме на падината од висорамнината. Бидејќи висорамнината имаше мала косина кон запад, од местото на кое што запревме се протегаше вонредна гледка на двете страни. Пред нас, гледајќи на дрвјата, се простираше шумската пресилка порабена со пенливите бранови, а зад нас лежеше не само заливот со Костуровиот остров, туку јасно можевме преку песочниот јазик и источната низинка да го видиме големиот појас на отвореното море. Токму над нас се издигаше Дулбија, понекаде пропрскан со осамени борови, а понекаде со црни длапки – Се беше мирно, освен зуењето на безбројните инсекти и бучавата на оддалечените бранови што допираа до нас од сите страни. Пространоста на гледката само ни го зголемуваше чувството на осаменост. Додека седеше, Силва го зеде компасот и почна да се загледува во него. Постоја три високи дрва, рече. Приближно во првата линија, гледајќи во Костуровиот остров. Рамото на Дулбија, мислам, значи оној понизок крај таму, Па сега и дете би можело да го најде богатството. Сега никако не ми се брза, би се огласил најпрвин да ручаме. И мене не ми се брза, промрмори Морган. Кога размислувам за Флинт, верувам дека ко знае што би сторил. Заблагодари му ти, батко на Бога, што е тој веќе одамна мртов, рече Силва. Баш беше одвратен ѓавол, викна третиот гусар, стресувајки се. Па уште со она модро лице. Тоа е последица на румот, додаде Мери. Модар, па и беше вистински модар гјавол, подобро да не го споменуваме. Уште од моментот кога наидоа на костурот и почнаа да мислат на ова, гласот им стануваше се потивок и речи си шепотеа, така што нивниот разговор тешко можеше да ја наруши мртвата тишина што владееше околу нас. Меѓутоа, одеднаш во средината на шумата околу нас се слушна треперлив глас и зборовите на добро познатата песна – 15 мина околу ковчегот на покојникот, ахаха и шише рум. Никогаш не сум видел некој толку да се исплаши како сега гусарите. Како некој магепсник да замамнал со стапчето така што сите одеднаш побледеа. Некој скокнаа на нозе, а други го зграбија првиот до себе држејќи го цврсто. Морган се испружи на земја и ја пикна главата во тревата. Ова е флинт по господ викна Мери. Одеднаш песната запре исто како што и почна – Се прекина како што би се рекло на полпат како некој да ставил дланка на устата на пејачот. Бидејќи доаѓаше низ чистиот светол воздух од зелената шума, ми изгледаше како да звучи топло и пријатно, та нивното однесување ми се стори уште почудно. Ајде, рече Силва, изговарајќи ги зборовите со тешка мака преку своите суви усти. Вака не оди. Станувајте да одиме. Ова е геволскиот почеток, а никако не можам да се сетам на гласот. Чекајте, ова не се духови, туку е некој од крв и месо, во тоа сум сигурен. Додека зборуваше, радоста му се враќаше, со тоа и бојата на лицето. Дури и некои луѓе беа готови да размислат за зборовите со кои Силва ги храбреше кога се слушна истиот глас, не во песна, туку како одвај чудно довикување, чие ехо уште потивко се одбиваше од стрмните на дулбија. Дерби Мак Гроу довикуваше. Така приближно звучаа зборовите кои доаѓаа до нас. Дерби Мак Гроу се одгласуваше едно по друго. А тогаш по нешто повишен глас и со псовка што овде нема да ја спомнам. Подај ми го тој рум дерби. Гусарите стоја како заковани. Ниеден не се помрдна, само очите им беа страшно корени. И долго потоа, иако гласот веќе одамна исчезна, не изговарајќи ни збор, луѓето зуреа пред себе. Сега е јасно, одвај прошепоти еден. Да одиме. Тоа беа неговите последни зборови, овкаше Морган, последните што ги изговорил пред смртта. Дик со Библијата пред себе сесрдно се молеше на Бога. Се гледаше дека неговото восхитување пред да западне во ова лошо друштво не било баш најлошо. Никој на овој остров не можел да го познава дерби, мрмореше некој, освен ние што сме тука. А тогаш, давајќи се од себе, викна – Другари, дојдо ваму да го кренам богатството и нема да дозволам да бидам победен ни од човек, ни од дјавол. Никогаш во животот не сум се плашал од Флинт, а по кјавулите подготвен сум и мртов да го пречекам. На четвртина милја од овде лежат 700.000 фунти стерлинзи во злато. Дали никогаш се случило некој джентлмен на среќата да одстави пред такво богатство и да ја пропушти можноста која не се дава два пати во животот, а се заради некој стар пијан морнар и на цето тоа одам на мртов. Неговите другари со ниден знак не покажаа дека храброста им се враќа, уште повеќе како да ги исплашија погрдните зборови што се однесуваа на Флинт. Внимавај добро, Џон, рече Мери, не терај шега со духови. Другите не ни одговорија од страв, се држеа еден до друг, а близко до Џон, како неговата храброст да можеше нешто да помогне. Што се однесува до него, изгледаше како сосема да се повратил. Духови, може би, постојат рече, но една работа и не ми е јасна. Слушнавте оцев, зар не? Ете, мислам, никој никогаш не видел дух со неговата сенка. Тогаш би сакал да знам како може гласот да му одекнува. Тоа сигурно не е природно. Овој доказ ми изгледаше доста слаб, но никогаш не се знае што може да влијае на суверените луѓе и на моје изненадување Джордж Мери просто се препороди. Жими Вера така е рече. Паметна ти е таа твоја тиква, нема сомнение, Џон. А кога трезвено ќе размислиш, гласот на вистина беше сличен на оној на Флинт, тоа морам да го признам, но и покрај се не беше така јасен како неговиот. Повеќе би можело да се рече дека ме подсетуваше на нечи друг глас, беше посличен. На гласот на Бенган, ѓавол да го земе, загарми Силва. Така и ќе биде, рече Морган, подкривајќи се на колена. Гласот е на Бенган. Тоа ништо не ни помага, зарем не, праша Дик. Секако Бенган овде може да биде физички исто колку, колку и Флинт. Но по старите оваа забелешка ја примија со презир. Никој не треба да се осврнува на Бенган, викна Мери, жив или мртов од него не се плашиме. Беше просто неверојатно како духот одново им се поткрене и им се врати природната боја на лицето. Наскоро почнаа да разговараат меѓу себе од време на време наслушувајки. Набрзо потоа, бидејќи ништо не се слушаше, ги префрлија казмите и лопатите прекурамо и го продолжија патот. Мери одеше напред, контролирајќи со силвениот компас за да се оддалечат од правецот што укажуваше на Костуровиот остров – Имаше право кога рече дека никој не се обзирал на Бен Ган без разлика дали тој е мртов или жив. Единствено Дик уште го држеше своето свето писмо и плашливо вод се загледа околу себе. Но на неговиот страф никој не обрнуваше внимание освен Силва, кој заради таа негова предпазливост почна да го предизвикува. Веќе ти реков, рече дека твојата Библија нема веќе вредност. Кога на неа не може да се положи заклетва, зар мислиш дека би представувала некоја вредност за духовите? Ама баш ни олку. При тоа, застанувајќи за момент, покажа на малиот прст. Но Дик не можеше лесно да се поврати. На вистина беше очигледно дека младичот се чувствува се полошо – засилена со големата горештина, со исцрпеноста и со настапот на страв, треската која докторот Лејси му ја намести, се заземаше се поголем замав. Другите меѓутоа се чувствуваа прекрасно. Непречено чекоревме малку надолу, бидејќи како што спомнав, и со рамнината се навалуваше малку кон запад. Големи и мали борови растеа раштркани. Дури и грмушките лески беа така редки што големите превои пред нас се капеа на сонцето. Движејќи се кон северозапад, од едната страна се приближувавме се поблиску и поблиску до падините на Дулбија, додека од другата ми се отвараше се поголем видик на западниот залив, каде што само вчера, фрлан од брановите, се тресев во она чунче. Така стигнавме и до првото високо дрво и испитувајќи ја положбата според компасот видовме дека не она што го бараме. Истиот случај беше и со другото. Третото се издигаше 70 метри во височина на некој грмушки, висински джин меѓу дрвјата со неверојатно стебло и огромна крошна која ширеше таква сенка, што во неа цела чета војници би можела да вежба. Положбата му беше очигледно оддалечена од другите како кон исток, така и кон запад, и можеше лесно да биде означено на мапата како појдовна точка за приоѓање. Помислата на неговата огромност не оставаше на гусарите така особен впечаток како свеста дека некаде во неговата сенка се наоѓаат закопани 700.000 фунти стерлинзи во суво злато. Самата помисла на парите додека се приближуваа кон стариот бор целосно го проголта поранешниот страф – Очите им гореа во главата, движењата на нозете им беа побрзи и полесни, целата душа им жеднеше за тоа богатство, за тој доживотен раскош и задоволство, а сето тоа лежеше тука и го чекаше секого од нив посебно. Задишан Силва брзо куцаше на својата патерица. Ноздрите му се ширеа и му трепереа, а пцуеше како бесен, бркајки ги мувите што му паѓаа на испотеното сјајно лице. Десно го тргаше канапот со кој ме држеше врзан, а од време на време ќе се завртеше до фрлувајки ми крвнички поглед. Сушност ни намелко не се трудеше од мене да ги скрие своите мисли. Можев да му ги читам од лицето и од секој негов поглед баш како од книга. Во непосредна близина на златото тој заборави на се друго. Дадените ветувања и докторовите предупредувања за него сега представуваат нешто од минатото. Ми беше јасно дека сега му е целта да се дофати до богатството, да ја најде Хиспаниола и во некоја темна ноќ да се натовари на неа, да се закола сите чесни луѓе на островот и да отплови како што имаше порано намера, обземен од злосторството и богатството. Возбуден од настаните што попат се случија, одвеј успеав да одам со брзина со која одеа гусарите, растргнати од желбата што побрзо да стигнат до закопаното богатство. Од минута во минута снемоштував, а во тие моменти Силва грубо, грубо го тргаше канапот и крвнички ме погледнуваше. Дик кој што заостана чекореше тромо зад мене и додека треската се повеќе го обземаше, се слушаше како да пцуе, да се моли на Бога. Ова во мене внесуваше уште поголемо неразположение. За работите да бидат уште полоши, никако не ме напушташе помислата на трагедијата што некогаш се одиграла на оваа висорамнина – кога оној безбожен гусар со модро лице, оној кој умрел во савана, пејки и барајки рум, ги убил со своји раце своите шестмина ученици при грабеж. Размислував како некогаш во оваа шумичка која сега ни изгледаше така пријатна и мирна, мора да се ширела очајничка Морало да се ширеле очајнички крикови и ми се чинеше како ми звонат во ушите. Во тоа време веќе сосема излеговме од шумичката. Напред другари, сите заедно, викна Мери, и пред сите други отрче што можеше побрзо додека другите одве го стигнуваа. Одеднаш на нецели сто чекори од нас видовме како застанаа. Слушнавме подмолен извик на исчудување. Силва и самиот ги забрза чекорите, просто копајки со својата патерица како споулавен. По неколку мига и тој и јас застанавме како вкопани. Пред нас лежеше огромна дупка – а по страните зараснати во трева и коров кои се подал од ното, се гледаше дека е ископана многу поодамна. Во неа се наоѓаше еден скршен копач, а многу штици од искршени сандаци беа расфрлани секаде наоколу. На една од нив со вжештено железо беше втиснато Валрус името на бродот на Флинг. На сите ни беше сосем јасно. Богатството некој порано го нашол и го однел, Исчезнале 700.000 фунти стерлинзи во злато. Глава 33 падот на еден главатар. Гледката која сега беше пред нас, никој од нас не можеше да ја замисли. Сите шестмина гусари, како погодени од гром, одеднаш онемеа. Но кај Силва оваа состојба потреба само еден момент и тој се прибра. Сите негови мисли, сите негови стремежи беа насочени кон ова богатство како на тркач кон целта и победата. Значи во еден единствен момент се распрснаа сите негови надежи и планови и за момент беше како маѓевсан, но веднаш во следниот момент си дојде кон себе. Го врати поранишното расположение и го измени својот план пред другите да имаат време да се освестат од разочарувањето. Джим, прошепоти, држи го ова и внимавај на секое нивно движење. При тоа ми додаде двоцевен пиштол. Во исто време полека тргна кон источната страна водејќи ме и натаму врзан на по неколку чекори големата дупка не разделуваше од другите петмина гусари. Тогаш ме погледна и климна со главата како да сакаше да каже положбата ни е многу опасна, што в сушност и сам увидував. Изразот на лицето сега одново му беше повеќе од љубезен. Овие нагли промени толку многу ме лутеа што јас не можев да се воздржам, а да не му шепнам. Значи пак ја променивте страната. Меѓутоа, немаше време да ми одговори. Гусарите еден по друг почнаа да скокаат во дупката и да копаат со прстите, расфрлувајќи ги штиците на сите страни. Морган најде еден златник и го крена над главата, истурајќи пцовки како од ракав. Тоа беше парче од две гинеи во злато, а во следната половина минута минуваше од рака на рака. Две гинеи, развикуваше и раката во која го држеше ја тресеше кон Силва. Тоа се твоите 700.000 фунти стерлинзи, зар не? Ти си човек создаден за преговори, нели? Ти си тој кој ништо не смислил, глупавко со слама во главата. Само копајте, момчиња, рече мошне ладнокрвно и мошне дрско Силва. Ништо нема да ме зачуди ако пронајдете моркови. Моркови, повторуваше Мери, речи си врескајки. Моркови, го слушате ли тоа, другари? Ке ви кажам сега, тој се занел однапред. Погледнете му го само лицето, се му се чита на него. Е, Мери, забележа Силва. Повторно се подготвуваш за капетан. Жими вера како што гледам тебе ништо не може да те спречи. Но овој пат се гледаше дека се сите на страната на Мери. Еден по еден полека излегуваа од дупката, фрлајки зад себе плашливи погледи. Забележав една работа која ни одеше во прилог, а тоа е дека сите излегува од другата страна на дупката и то сега стоја наспроти нас. Значи, очекувавме така, двајца на една, петмина на друга страна, додека ни еден не се осмелуваше да го зададе првиот удар. Силва стоеше вместо. Стојки простум, подпрен на својата патерица, го следеше некое нивно движење и изгледаше поладнокрвен од колку било кога порано. Очигледно беше храбар. Најпосле Мери дојде до заклучок дека нешто би можело да се почне со говор. Другари, рече, тие двајца таму се сами, едниот од нив е стар сакат кој не подлажа да дојдеме ваму и по чија вина сме слепци. Другиот е она пцето чие срце лично ќе го искорнам. Сега, другари, кревајки го гласот и раката, очигледно имаше намера да почне напад. Но му тогаш крк крк крк, три пукотници блесна од шумата. Мери со главата полета право во дуката пред себе. Оној со врзана глава се сврзе в место, се затресе и падна в страна колку што е долг. Иако беше мртов, се тресеше уште некое време додека другите тројца се свртија и тргнаа да бегаат колку што ги носеа нозете. Пред да можам да трепнам, долгиот Џон испука од двоцевниот пиштол на Мери кој се бореше со животот и додека овој во агонија превртуваше со очите му дофрли. Џорџ, ми се чини дека со тебе завршив, Во истиот момент од шумата ни притрчаа докторот, Грей и Бенган со пиштоли кои се уште им чадеа во рацете. Напред, викна докторот, што побрзо можете, момчиња. Мораме да ги спречиме да стигнат до чамецот. И ние потрчавме, често расчистувајќи си го патот, низ такот, чии гранки не удираа во градите. Силва, не пуштајќи не од вид, не следеше со необична енергичност што тој човек го поднесуваше скокајки со својата патерица додека мускулите речиси ке му испука, ги превозможнуваше можностите на едно нормално суштество. Кога стигнавме до почетокот на удолницата, тој се наоѓаше се насе околу 10 метри зад нас. Речи си без див. Докторе, викна, погледнете таму, не треба повеќе да се брза. И на вистина немаше потреба од брзање. На почистиот дел од висорамнината се гледаат трите преостанати бегалци како се уште трчаат во истиот правец во кој што и тргнаа, заправо кон мизан арбол ридот. Веќе се наоѓавме меѓу нив и чамецот. Та ние четворицата седнавме да се одмориме. Наскоро бришејки ги лицата од поттан и се придружи и долгиот Джон. Ви благодарам многу, докторе, рече се појавивте токму во вистинскиот час да не спасите Хоукинс и мене. А тоа си ти, Бенган, додаде Жими, вера, добро си се снашал. Да, тоа сум јас, Бенган, одговори оставениот морнар, очигледно чувствувајќи силна неудобност во присуство на овој. А, додаде по долга пауза, како сте вие, господин Силва? Многу добро, благодарам ке речете. Бен, Бен, мрмореше Силва, не можам да верувам дека ти вака ме суреди. Докторот го испрати Греј по една од лопатите што гусарите ги заборавија кога излегоа, тогаш додека полека се спуштавме кон надолнината до местото каде што лежеа чамците, во неколку збора ни раскажа што се случило. Ова необично го интересираше Силва, бидејќи тука од почеток до крај главна улога играше Бенган, напуштениот и на прв поглед смешен морнар. По своите долги осамени прошетки по островот, Бен најшол на оставениот костур – Тој го претресол, го нашол богатството и го ископал. Искршената лопата што гусарите ја видоа во дупката беше негова. Го пренел богатството на своите плеки, преминувајќи кознае колку пати од високиот даб до една пештера на двоглавиот рид, на североисточната страна од островот и таму го наредил на сигурно место, веќе два месеци пред доаѓањето на Хиспањола. Кога докторот дозна од него за оваа тајна, Она попладне по нападот и кога следното утро виде дека бродот го снимало од заливот, отишол до Силва, му го дал планот со податоците каде се наоѓа богатството, план кој тогаш веќе бил без никаква вредност. Му ги предал артиклите, бидејќи пештерата на Бенган била обилно снабдена со посолено козјо месо. В суштност, му дал се што посакал, само безопасно за да се извлече со своите луѓе, и да премине во пештерата на двоглавиот рид, каде што би биле надвор од дофатот на маларијата и каде што можеле да внимаваат на богатството. Помислив на тебе, Джим, рече. И ми беше многу жал, но го направив она што сметав дека најдобро одговара на интересите на оние кои исправно ја вршеа својата должност. Чија вина беше што ти не беше еден од нив? Тоа утро од кога виде дека јас ќе учествувам во страшното разочарување на гусарската дружина, а бидејќи предпоставувал дека тоа може да има лоши последици, отишол што побрзо до пештерата и оставајќи го големо поседникот да го чува капетанот Гизел Греј Бенган и се упатил диагонално за во тој момент да му се најде помош. Набрзо меѓутоа, сметајќи дека луѓето на Силва би можеле да стигнат пред нив до на високо дрво, го испратил Бенган напред, а подпирајќи се на неговото познавање на теренот и вештината, останал да види што може да стори сам. Сепак, не му дошло на ум кај своите некогашни другари, да го поттекне суеверието и во тоа толку успел што докторот и Греј имаа време да стигнат таму пред нас и да земат заседа. А, рече Силва, среќа моја што Хоукинс беше со мене, инако би дозволиле стариот Џон да го исечат на парчиња како никогаш и да не постоел, зар не, докторе? Веројатно така, одговори весело докторот. Во тоа време, Стигнавме до чамците, а докторот искрши еден од нив со своето секирче, а потоа влеговме во другиот и тргнавме наоколу покрај брегот кон северниот премин. На овој начин моравме да изминеме 12 до 14 мили. Силва, иако речи си убиен од умор, зеде едно весло како и сите други, та брзо се лизгавме по мазната морска површина. По некое време веќе ја заобиколувавме југоисточната страна на островот, покрај која пред 4 дена Хенци и јас минавме со Хиспањола. Додека го минувавме двоглавиот рид, го видовме влезот во пештерата на Бенган и некој човек како стои таму подпрен на својата пушка. Тоа беше големо поседникот. Ние го поздравивме мавтајки со шамивчињата и извикувајки три пати ура, при што учеството на Силва не беше ништо помалку срдечно од другите. Три мили понатаму, веднаш зад северниот премин, наидовме на Хиспањола, која сама за своја сметка крстареше наоколу. Последната плима ја подкренала од местото на која беше зануркана. Да имаше посилен ветер и силна водена струја како што е обично при осеките во јужниот залив, никогаш повеќе не би ја нашле и би ја виделе удрена негде од карпите. Вака се беше во ред, исклучувајќи го кршот околу главното едро – Најдовме друга котва и ја спуштивме на морското дно, кое на ова место беше само на неколку метри под површината. Сите одново сложни завеславме кон заливот на Румот, што се наоѓаше најблиско од ризницата на Бенган, а тогаш Греј сам се врати со чуно до Хиспањола, каде што ја помина ноќта како стражар. Блага угорнина одеше од брегот на езерото кон пештерата. Горе на врвот големо поседникот ме чекаше – Он мене беше многу внимателен и благ. Со ниеден збор не го спомна моето бегство, било да ме искара или пофали. Меѓутоа, образите му се вцрвенија на учтивиот поздрав на Силва. Џон Силва рече, ти си еден многу расипан човек и измамник, измамник за каков не се чуло, господине. Речено ми е да те тужам на властите. Добро, нека биде така, но ми се чини имаш повеќе греф на душата отколку коса на главата. Ви благодарам многу, господине, одговори Силва, поздравувајќи повторно. Да не си се осмелил да ми заблагодаруваш, викна големо поседникот. Треба уште да дозволам некој да ми благодари што не ја извршувам својата должност. Бегај! Потоа сите влеговме во пештерата. Таа беше доста широка, со доволно чист воздух, со извори со мало езеро, со бистра вода. Подот беше од песок. Крај големиот оган лежеше капетанот Смолет, а во далечениот агол, каде што одвај се назираше светлината од огнот, видов огромен куп златници и наслаги злато во шипки. Тоа беше златото на Флинт, заради кое тргнавме на пат и заради кое веќе изгубивме 17 луѓе од Хиспањола. Колку мина меѓутоа загинале додека е собирано, колку крв и болка или потонати бродови, колку храбри луѓе морале да одат по штици со шајки – колку топовски гранати се испукани заради него, колку сраме претрпено и лаги и сторени зверства не би можел да каже ни еден човек. Па сепак, тројца луѓе на островот, Силва, стариот Морган и Бенган, учествувале во тие злосторства и залудно се надеваат да го добијат својот дел. Влези, Джим, рече капетанот. Воопшто земено, ти си добар човек, но мислам дека ние двајцата веќе нема да пловиме по морињата барем не заедно. Ти си за мене барем на некој начин премногу разгален, премногу мил. Ти ли си тоа Џон Силва? Кој ветер тебе те донесе овде? Се вратив на должност, капетане, одговори Силва. А, рече овој. И тоа всушност беше се што кажа. Иако пријатно ја поминав таа вечер меѓу своите пријатели и каква беше таа вечера со посоленото козјо месо на Бен Ган, со некој вкусен зачин и со шише старо вино од Хиспањола. Сигурен сум никој никогаш не бил посреќен и повесел од нас. Тука беше и Силва, кој седеше малку подалеку, рече си надвор од дофатот на светлината и јадеше со голем апетит, готов и на најмалото барање да се најде на услуга. Дури Тивко учествуваше во нашата смеја, Тоа беше истиот стар учтив и услужен морнар, како што го знаеме пред бунтот. Глава 34 и крај. Рано следниот ден се фативме за работа, бидејќи пренесувањето на така големото количество злато речиси е еден и половина километар од брегот, а оттаму уште 5 километри до Хиспањола беше напорна задача за така мал број луѓе. Тројцата гусари кои се уште се наоѓаа на островот не ни задаваа голема грижа – Еден стражар на падините на ридот ни беше доволна заштита од некој можен напад. Освен тоа, сметавме дека се веќе перезаситени од борба. Поред тоа, работата енергично одминуваше. Греј и Бенган одеа и се враќаа со чамецот, додека за тоа време другите ги собираа на куп златото на брегот. По две шипки се врзувани и ставани преку рамената на луѓето, што представуваше доста голем товар, но со кој секој радо би одал полека што се однесува до мене, цел ден бев зафатен во пештерата, редејки златници во вреките во кои порано држевме двопек. Беше тоа чудна збирка во поглед на разновидноста, како онаа на Били Бонс, но далеку поголема и поразновидна, така што ми беше особено задоволство, оделувајќи едни од други, англиски, француски, шпански и португалски златници, Георгени и луилори, Дублони и Двогинеи, Мондори и цекини, главите на сите европски владетели за последните 100 години, чудни ориентални златници со некои комплицирани знаци со втисната пајакова мрежа или снопја и жито, округли четвртасти цели и дупени на краевите или во средината, веројатно носени некогаш како украс околу вратот, сите златници на овој свет се чини беа застапени во оваа колекција. Што се однесува до нивниот број – Сигурен сум дека ги имаше како суви лисија во есен, така што од наведнување ме болеше грбот додека прстите ми се кочеа од броење. Ден по ден ни минуваше во оваа работа. Секоја вечер целото богатство беше пренесувано на бродот, додека за следното утро не чекаше друг круг. За сето ова време не слушнавме ни глас за оние тројца гусари. Најпосле мислам третата вечер додека докторот и јас шетавме по падините на ридот и од озгора ја гледавме долината што се простираше под нас, од мракот долу, донесено од ветрот, стигна до нас некое викање, измешано со песна. По необичната тишина, ова само за момент ни дојде до ушите. Господ нека ми прости, рече докторот, тоа се оние тројца. Сите се пијани, се слушна гласот на Силва зад нашиот грб. Морам да признам дека Силва му беше дозволена целосна слобода и покрај секојдневните префрлувања што беа упатувани на негова сметка, повторно се чувствуваше како некој вид повластен, добронамерен штитеник. Навистина беше чудно како лесно ги поднесуваше овие прекорувања и со каква учтивост настојуваше сето тоа да го замазни. Меѓутоа, мислам дека ни еден од нас не постапуваше со него ништо подобро од колку со обичен пес, освен можеби Бенган, Ган, кој понатаму чувствуваше необичен страф од својот некогашен предпоставен, или јас кој барем за нешто морав да му бидам благодарен. Иако во тој поглед имав причина за него да мислам полошо отколку за другите, бидејќи имав прилика да гледам како се подготвува за нова измама, но онаа висорамнина. Според тоа, не треба да постои чудење што докторот му одговори со нешто погруп тон. Пијани, но може би и болни, рече – Имате право, господине, рече Силва, но малку ни е грижа како им е. Мислам дека тешко би можел да бараш од мене да те сметам за човечен, одговори подсмешливиот доктор. И знам дека моето мислење во тој поглед ќе те изненади. Да сум убеден дека се болни, како што предпоставувам дека барем еден од нив има добиено треска, би го напуштил логорот и би им пружил помош каква што налага лекарската должност. Ве молам за извинување, господине, но сметам дека во овој случај грешите, изјави Силва. Бидете уверени дека не би се вратиле жив. Јас сум на ваша страна. Со душа и срце би ми било непријатно нашиот брод да се намали, а особено кога тоа би биле вие, на кого толку многу му должам. Но тие луѓе долу не може да се држат до дадениот збор, дури и кога би сакале, бидејќи им не достигаат вашите погледи. Се разбира не рече докторот, ти си тој кој се држи до дадениот збор, тоа веќе го знаеме. Значи, оние извици и песната беа последните знаци кои допираа до нас од нивна страна. Уште една слушнавме пукање од пушка и заклучивме дека ловат. Одржавме совет и решавме дека би морале да го оставиме на островот, можам да речам на огромно задоволство на Греј, а особено на Бенган. Оставивме доста барут и куршуми, голем дел посолено козјо месо, малку лекови и други потреби како што се алатки, алишта и една цирада, доста јажиња и на исклучива желба на докторот Лейсви големо количество тутун. Ова воедно беа и нашите последни подготовки пред тргнување. Пред тоа веќе го пренесовме на бродот целото злато, доволно вода и остатокот од козиото месо, да ни се најде за секој случај. Најпосле едно убаво утро, Ја кренавме котвата и тргнавме ни северниот премин под она исто знаме кое по капетановата заслуга се виеше на браката додека се боревме. Како што се покажа, оние тројца многу повеќе го следеа нашето движење од колку што ние предпоставувавме. Бидејќи пловеќе низ преминот каде што моравме да се држиме поблиску до јужната страна, ги видовме сите тројца како клечат на колена во песокот и со скрстени кренати раце бараа милост. Мислам дека на сите ни беше тешко на срцето да ги оставиме во вака бедна состојба, но не можевме да ризикуваме друг бунт, а да ги поведеме дома каде што сусема сигурно ги чекаше беселка би била зверска љубезност. Докторот им викна и им кажа каде се наоѓаат прехранбените артикли и другите работи, но тие продолжија да не викаат по име, преколнувајќи не да бидеме милостиви и да не ги оставаме да умрат на овој напуштен остров. Најпосле, Увидувајќи дека бродот постојано се движи во исправец и дека брзо одминува еден од нив, не знам кој скокна на нозе, бесно опцу, ја крена пушката и пукна. Куршумот просвири покрај главата на Силва и излетан из главното едро. По ова, се чувавме заскриени за доградата, а кога подоцна ја подадов главата, видов дека ги снимала од ртот и дека и тој исчезнува во далечината. Предпладне, На моја огромна радост, највисоките врвови на островот со скриеното богатство веќе се губеа од видот на синиот хоризонт. Толку ни недостигаа луѓе што секој од нас имаше полни раце работа. Само капетанот лежеше на душекот кај крмата и издаваше наредби. Иако доста се опорави, неговата состојба се уште бараше мир. Правецот на бродот беше сега насочен кој најблиското пристаниште на Америка – бидејќи не ни се одеше на далечниот пат до Бристол без екипаж. И вака со слаб ветар и речиси без бура, бевме речиси сусема исцрпени пред да стигнеме. Сонцето само што заоѓаше кога ја спуштивме котвата во еден од најубавите заливи на светот, каде што веднаш не обколија неколку чамци полни црнци, шпански, индијанци и мелези, кои продаваа зеленчук и овошје и ни нудеа за неколку парички да не повозат по заливот. Погледнот на овие весели лица, особено на црнците, вкусот на тропското овошје, а над се светилките што почнаа да се палат по градот, сето тоа беше вонреден контраст на крвавите ноки од нашиот престој на островот, та докторот и големопоседникот, водејки ме со себе, решија да ја минат ноките на брегот. Овде се најдовме со капетанот на еден англиски воен брод со кој стапивме во разговор – Отидовме на неговиот брод и се забавувавме до зори кога се вративме на Хиспањола. Бенган беше самиот на палубата и штом не виде, почна со необично возбудување да ни се исповеда. Силва исчезнал. Тој му помогнал да побегне со еден крајбрежен чамец пред неколку часа и сега не уверуваше дека тоа го направил само за да ни ги спаси животите кои според него, неговите зборови биле постојано во прашање се додека оној со една нога се наѓал на бродот. Но ова не беше се. Бродскиот готвар се погрижил да не си оди со празни раце, додека на него не се обрнуваше посебно внимание, скршил една штица на оставата која сега служеше таму да биде сместено богатството и извлекол врекичка злато во вредност од 300 или 400 гинеи. Мислам дека сите бевме задоволни што така ефтино се ослободивме од него. Значи ќе бидам краток и ќе ви речам уште дека зедовме неколку момчиња, патувавме без непријатности дома и стигнавме во Бристол токму кога господин Брендли размислуваше за подготвување на брод кој требаше да ни дојде во помош. Од целокупниот број момчиња што тргнаа на пат се вративме само ние петмина. Пјалокот и ѓаволот го сторија своето со другите, одмаздувајки им се разбира. Сепак утеха представуваше за нас што нашиот случај не беше така тежок како на оној брод за кој што пееја. Само еден од екипажот е жив, од 75 мина колку што отпловија. Сите бевме задоволни со својот дел од богатството и го употребивме паметно или будалски секој според својата природа. Капетанот Смолец се повлече во едно мирно место. Грей не само што ги сочува своите пари, туку станувајќи одеднаш амбициозен, предано ја вршеше својата работа и сега е главен крмар и кособственик на еден убав голем брод. Освен тоа се ожени и стана татко. Што се однесува до Бенган, тој своја, своите илјада фунти ги потроши или ги изгуби за три недели, или да бидам поточен за 19 дена. Меѓутоа доби само место на чувар на куќата на големопоседникот и на паркот, од што најмногу се плашеше на островот. Тој е жив додека е чуден, но вистински влюбеник на селските деца – За Силва ништо веќе не слушнавме. Страшниот морнар со една нога кој и во сонот ме прогонуваше сосема исчезна од мојот живот, но ми се чини дека некаде се состанал со својата стара мома. Црнкиња и веројатно живе удобно со неја и со папагалот капетанот Флинт. Барем тоа е најмногу што би можеле да му пожелиме. Бидејќи изгледите за некој убав живот на другиот свет му се речиси никакви. Колку што ми е познато, среброто во шипки и оружјето се уште лежи таму каде што ги закопал Флинт, а според мене на вистина може да лежат цела вечност. Ни со топови, ни со јажиња никој веќе не би ме одвлекол на оној на остров. За најстрашни ги сметам оние соништа кои ги слушам рикањето на брановите кои удираат во брегот или кога скокнувам в постела, додека в ушите се уште ми пишти гласот на капетанот Флинт, осмаци, осмаци.